Уроки англійської. Подкаст bbc.ua I'm not asking one pound a collie. I'm not asking 50p a collie. Now, girl, when you spend more than five pounds at this stall, I'll give you a cauliflower for nothing. Absolutely free. Отаке можна почути на типовому лондонському вуличному ринку, місці, де відбуватиметься дія в нашому новому циклі для тих, хто вивчає англійську мову The Market – ринок. Привіт, мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. У циклі ринок ми допомагатимемо вам поліпшити знання англійської у кількох аспектах. There's everyday English and business English. Так, є повсякденна і ділова англійська мова. And we're also going to help to improve your listening skills in English. I beg your pardon? I said we're also going to help to improve your listening skills in English. Так, ми працюватимемо над тим, аби поліпшити розуміння на слух, спостерігаючи за людьми на одному з лондонських вуличних ринків, A street market. A street market. який називається Bryant Street Market. Bryant Street Market. Ну а запрошена на цей ринок одна з головних персонажів циклу. Yeah, she's called Gina Slater. Слухаючи Джину Слейтер, спробуйте відповісти на таке запитання. How does Gina feel about Bryant Street Market? Що Джина відчуває до ринку на Брайан Стріт? Нумо, дізнаємося. Hi, I'm Gina. Uh, Gina Slater. I live in London. Although I wasn't born here, I'm from New York. But I like this city. I walk through this street market nearly every day on my way to work. There are hundreds of markets like this in London. Of course, they're not exactly clean or modern, but I really like them. You know, the stalls, the people, the color, the noise. Mind your backs. Oh, oh, oh, sorry. Sorry. Так, Джині по-справжньому подобається атмосфера на тому ринку. Вона, зокрема, говорить про столики, візочки, з яких продають продукти і речі. The stalls. Market stalls. Прилавки. Пройдімося разом з Джиною уздовж тих прилавків і прислухаємося до трьох надзвичайно корисних щоденних фраз, які вона вживає. I'm sorry. Excuse me. I beg your pardon. Отже, послухаймо джину і спробуємо визначити три відмінні ситуації, в яких вживаються ці фрази. There are hundreds of markets like this in London. Of course, they're not exactly clean or modern, but I really like them. You know, the stalls, the people, the color, the noise. Mind your backs. Oh, oh, oh, sorry. Sorry. You can buy all sorts of things here. fruit and vegetables, cheese, clothes, fish, <laughs> oh, and flowers. And there's always something happening, always something new. Oh, for example, today is the first day for a new fruit and vegetable stall. I've been going to the other fruit and vegetable stall in the market for years. Hey Gary, how you doing? Hi, oh, darling. Hi. But well, I thought I'd see what this one was like. Hello? Excuse me? Oh, <laughs> hello. You're my first customer. I beg your pardon? I said you're my first customer. Oh! <laughs> What can I do for you? То чи вдалося вам встановити, за яких ситуацій вживають наші три вирази? Перший. I'm sorry. Джина використала, коли наштовхнулася на когось. Другий. Excuse me. Було вжито, коли Джина хотіла привернути увагу продавчиці. І третій I beg your pardon? Вона використала, коли не зрозуміла, що продавщиця й сказала. Ну а тепер ми запрошуємо вас на мовну хвилинку, які будуть регулярними рубриками в нашому циклі. Сьогоднішня перша мовна хвилинка цілком присвячується дуже корисному слову «sorry». По-перше, з його допомогою можна вибачитися. Наприклад, якщо ви випадково штовхнули когось. Oh, I'm sorry. По-друге, з його допомогою можна привернути чиюсь увагу. Sorry. Але в цій ситуації можна вжити також і інший вираз. Excuse me. І нарешті sorry кажуть, якщо перепитують когось, бо не розчули його слова. Sorry. У цій ситуації можна також сказати I beg your pardon. Але увага! В усіх цих ситуаціях важливо правильно підібрати інтонацію, бо інакше ви можете сказати зовсім не те, що маєте на увазі. Попрактикуємося, повторюючи за Сьюзен. Отже, ви випадково наштовхнулися на когось. Sorry. Тепер ви хочете привернути чиюсь увагу. Sorry. Або. Excuse me. І нарешті ви перепитуєте когось, бо не розчули його слова. Sorry. Або. I beg your pardon. що ж, час повернутися на Брайан Стріт Маркет і ще раз почути вивчені фрази у той час, як Джина купує фрукти. До речі, скільки у продавщиці досі було покупців? Запам'ятаємо це слово. Customers. Customers. Покупці, клієнти. І ще одне питання: скільки нас фруктів згадується? Hello. Excuse me. Oh, <laughs> hello. You're my first customer. I beg your pardon? I said you're my first customer. Oh. <laughs> what can I do for you? Um, can you tell me how much your apples are? Uh, two pounds a kilo. What about your strawberries? Where do they come from? They're Spanish. Can I try one? <laughs> well, yes, I suppose you can. Mmm. <laughs> they're not bad. How much are they? Three pounds a kilo. Oh. All right. Can I have um, half a kilo, please? Coming up. Отже, Джина то перший покупець біля фруктово-овочевого прилавка. Нова продавщиця, молода жінка на ім'я Сильвія Джейкобс, каже: You're my first customer. Ви мій перший покупець. Ми почули дві назви фруктів: Apples. яблука і Strawberries. полуниця, яку Джина і купила прослухайте ще раз і скажіть, які чотири питання Джина ставить продавщиці? What can I do for you? Um, can you tell me how much your apples are? Uh, two pounds a kilo. What about your strawberries? Where do they come from? They're Spanish. Can I try one? well, yes, I suppose you can. mm. Mm, they're not bad. How much are they? Three pounds a kilo. Oh. All right. Can I have um, half a kilo, please? Coming up. Чотири питання Джини у центрі уваги нашої другої мовної хвилинки. Вивчимо деякі корисні питання, які вживають покупці. Запитуючи про ціну, ви кажете Can you tell me how much it is? Або Can you tell me how much they are? Питання звідки певний товар звучить так. Where does it come from? Або Where do they come from? Якщо ви хочете щось скуштувати, ви запитуєте. Can I try one? Або Can I try some? Ну і нарешті, коли ви готові зробити покупку, ви кажете Can I have one, please? Або Can I have some, please? Уявімо, що Сюзан хоче купити полуниці. Повторімо наші питання за нею. How much are the strawberries? Where are they from? Can I try one, please? Can I have half a kilo, please? Ви слухаєте програму відділу англійської мови BBC Ринок. Досі ми слухали діалоги, спеціально записані у студіях BBC. На черзі нагода почути реальну розмову на лондонському ринку, що на Берек-стріт. Покупець купує чорний перець. Слухайте уважно, намагаючись вловити одну з вивчених сьогодні фраз. I'm sorry. Excuse me. I beg your pardon. Can you tell me how much it is? Where does it come from? Can I try one? Can I have some? Отже, слухаймо. Excuse me. Hello. Hi. Can you tell me how much the black pepper is? Yep, it's 65p, 50 grams, For 50 double grams. for 120. Right. Can I have um, 50 grams, please? weigh that out for you. Thanks. That's it there. Thank you. Shall I pop in a bag for you? Oh, yes, please. Mm -hmm. That's great. That's 65p there. Thanks. Thanks. a lot. 35p change. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Отже, відповідь на наше завдання. Покупець вживає три вивчені сьогодні фрази. Excuse me? Can you tell me how much the black pepper is? Can I have 50 grams, please? Сьогоднішню програму циклу BBC Ринок майже закінчено. Вона була про те, як Сильвія Джейкобс намагається облаштуватися на новому ринку, стати таким собі New Kid in Town, новачком у місті. І наприкінці програми пісню саме з такою назвою співає група Eagles. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after Уроки англійської. Подкаст bbc.ua